Šta Allah subhanahu wa ta'ala iznosi i govori o prethodnim narodima koji su bili. Zatim šta će se desiti sa svima nama i prethodnima i potonjima, šta će se desiti na drugom svijetu, ahiretu. Konkretno mi se Allahom dozvolom nalazimo u komentaru zadnjih kuranskih sura. Zašto komentarišemo ove zadnje kuranske sure? Zbog toga što su one najkraće i najčešće se uče od strane svih nas. Budući da su najkraće, najčešće njih učimo na pamet i te sure učimo i u svojim namazima pa je neophodno da ono što učimo, naročito u svojim namazima, da poznajemo značenje svega toga. Zasigurno, daleko je veća razlika namaza one osobe, onog čovjeka koji klanja i zna što uči od Fatihe i drugih sura u svome namazu i namaza onoga koji samo formalno ono što je zapamtio uči, a ne poznaje značenje toga. Zasigurno postoji ogromna razlika u njihovoj prisutnosti u namazu. U našim prethodnim emisijama bio je komentar zadnje sure An-Nas, zatim predzadnje sure El Felak i također sure El ikhlas Kul huvallahu ahad. Danas uz Allahu dozvolu družimo se sa narednom sljedećom surom, a to je sura El mesed Sura El mesed To je 111. sura po redoslijedu Kur'ana. Dakle, četvrta od kraja. I ona je Mekanska sura po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Nema razilaženja među islamskim učenjacima je li ova sura Mekanska ili Medinska. Svi islamski učenjaci, komentatori Kur'an i Kerima slažu se da je ovo Mekanska, Mekanska sura. I ona ima pet ajta. Naprotiv, ovo je sura koja je objavljena na početku poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada je naređeno vjerovjesniku alaihi salatu wa da izađe i da obznani svoj poziv, da obznani vjeru u Allaha jednog jedinog, da pozove sve druge, naročito svoju bližnju rodbinu, prvo njih, a zatim i ostale, tada je objavljena ova ova sura. I normalno, dakle, to je Mekanska sura, jer Mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije hijdžre preseljenja Allahovog poslanika alihi salatu sam iz Mekke u Medinu. A ova sura kao što vidimo na početku Islama je objavljena, poznato nam je da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam kao vjerovjesnik, kao poslanik živio u Mekki 13 godina. Dakle, na početku, na početku svog poslanstva dobio je od Allaha subhanahu wa ta'ala ovu ovu objavu. Koji je bio povod sure El Mesed? I ova sura El Mesed je tako dobila je ime po riječi koja se ispominje u njoj. Fi džidiha hablum mim mesed. Na kraju, zadnja riječ spomenuta u ovoj suri, dakle u zadnjem majetu, zadnja riječ, jeste mesed i po toj riječi ova sura je i dobila, dobila naziv. Koji je bio povod objave? Vjerodostojno se bilježi kod Buhari i kod muslima da kada je Allahom poslaniku alihi salatu sam naređeno da pozove svoju rodbinu u islam. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Kako stoji u suri Šuara i pozovi svoju bližnju rodbinu. Da se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam ispeo na brdo Safa i počeo da doziva. Počeo da doziva plemena, odnosno veće porodice, njegove bližnje. Pa je počeo da doziva jednog poglavara, drugog poglavara i tako. Kada su se skupili svi, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme je htio da provjeri njihovo povjerenje u njega. Da li mu oni vjeruju? pa ih je upitao kada bih vas sada obavijestio da se neprijateljska vojska nalazi iza ovoga brda, da li biste mi vjerovali, da li biste mi povjerovali da nas sada očekuje opasnost ubrzo, pa su rekli nikada od tebe nismo doživjeli laž, vjerujemo ti, kako ne bismo vjerovali, nakon toga Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ih je upozorio na Allahovu kaznu na mogućnost stradanja propasti sutra na drugom svijetu. Ukoliko ostanu u takvom halu, u takvom stanju, obožavajući kipove, pa ih je, Allah, pa, pa ih je Allahu poslanik alihi salacom pozvao da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, jedan od njegovih amiđa, Ebu Leheb, koji je došao na taj skup, jer je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam pozivao svoje bližnje, od tih njegovih bližnjih, njegovih amidža bio je Ebu Leheb, pa je rekao teben lek, da Bog da doživio propast, zar si nas zbog toga sazvao? Ti nagovještavaš, upozoravaš nas na našu propast sutra na sudnjem danu ako ostanemo na ovom, da Bog da ti, o Muhammede, propao, zar si nas zbog toga zvao? Zar je to vrijedno to što nam želiš reći, zar je vrijedno našeg okupljanja? Tada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio tebet jeda ebi lehebin wa teb. Da Bog da propao Ebu Leheb i propao je. Da Bog da propao Ebu Leheb i propao je. On Ebu Leheb, Amidža, Allahovog poslanika, alaihi salacom, kaže njemu Muhammedu sallallahu alaihi salam, da Bog da propao Zar si nas zbog toga zvao? Zar je vrijedno to našeg dolaska? Pa Allah subhanahu wa ta'ala brani svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, upliče se i kaže tebet jeda ebi leheb o teb. Da Bog da propao Ebu Leheb, ne Muhammed, već Ebu Leheb i propao je i propao je Ebu Leheb. Ebu Leheb je dakle bio amidža Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ova sura govori o njemu o vjerovjesnikovom sallallahu alaihi wasallame Amidži i njegovoj ženi, dakle strini poslanika alaihi salatu wasallam. Mnogi, nažalost, danas neznalice, neuki, izbjegavaju u svojim namazima na drugim mjestima da uče ovu suru. Kažu, pa ova sura, subhanallah, kako čovjek može da izusti takve riječi. Ova sura vrijeđa poslanika Muhammeda alihi salatu sam. Ovom surom kaljamo njegovu čast. Ja rab, Allah djelavala objavio tu suru. Naprotiv, objavio suru u znak odbrane svoga poslanika Muhammeda alihi salatu sam. Brani ga od nevjernika. Jeste amidža, jeste strina, jeste da su bili stariji, ali su vrijeđali poslanika Muhammeda alihi salucam koji je najodabranije stvorenje Allaha dželavala. Najodabraniji čovjek, najodabraniji poslanik. I Allah subhanahu wa ta'ala stavlja se u njegovu odbranu, to čim naše neznalice danas kažu ne, ta sura ne treba da se uči. Kao oni bi možda tu suru i izbrisali iz Kur'ana da se smiju toliko upustiti. Ebu Leheb je bio amidža Allahovog poslanika alihi salatu wasalam bio je jedan od deset njegovih hamiđa. Allahov Allahu poslanik alaihi salacom je imao deset hamiđa. Od tih deset četverica su doživjeli njegovo poslanstvo. Doživjeli da on postane poslanik. Dakle, nalazili su se, bili su živi kada je Muhammed sallallahu alaihi ve postao vjerovjesnik poslanik. Od te četverice dvojica su prihvatili islam, dvojica nisu od te četverce koji su bili živi za vrijeme pojave poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, dvojica su prihvatili islam, a dvojica nisu. Od te dvojice su, koji su prihvatili islam, Abbas i Hamza. Abbas radijallahu an i Hamza radijallahu ta'ala an, prvak šehida koji je poginuo u bitci na Uhudu, drugoj bitci za islam, druge godine po hijri. I Abbas je prihvatio islam kasno, pozno, međutim prihvatio je islam. Dočim dvojica koja nisu prihvatili islam su Ebu Leheb i Ebu Talib. Ebu Leheb i Ebu Talib. Ebu Talib jeste prihvatio je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao siroče, kao jetima, starao se o njemu, brinuo se o njemu nakon smrti majke. Poslanik sallallahu alaihi wasallam se rodio kažu, a otac mu je već bio umro. Otac mu je umro dok je vjerovjesnik alihi salatu sam bio u stomaku svoje majke Amine. Pa vrlo rano je ostao i bez svoje majke. Allahov poslanik alihi salatu sam. Tako da je brigu o njemu preuzeo Ebu Talib i brinuo se dok nije postao i poslanik. Gledao ga je, viđao ga je, primjećivao na njemu istinu, imao također druge brojne dokaze da je on poslanik Muhammed a.s.a. međutim nije prihvatio, nije, nije prihvatio islam. Na samrti došao mu je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam i pozivao ga, govorio Amidža, reci samo la ilaha illallah. Reci sada na samrti makar la ilaha illallah da se mogu za tebe zauzimati da uđeš u džennet, da budeš od stanovnika dženneta. Međutim, tu na njegovoj samrti su bili i Ebu Džahl i drugi kurejšijski plemići, kurejšijske vođe, nevjernici, mnogobošci. Pa su ga oni, kad god bi, kad god bi ga Allahov poslanik alaihi salatu pozivao u islam, oni bi ga odvraćali od toga. Sad ćeš umrijeti na vjeri koja je e, drugačija od vjere tvojih predaka, od tvojih djedova, kao što slično danas govori. Ili tako mijenjaju vjeru svojih djedova, očeva i slično. To nisu riječi muslimana. Ta parola i to dokazivanje nije dokazivanje muslimana, već drugih. Pa je na kraju rekao, umirem na vjeri svojih očeva, svojih djedova. Dakle, Ebu Talib i drugi Ebu Leheb o kojem govori ova sura. Ebu Leheb je uznemiravao poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam od kako se pojavio od ovog trenutka kada je ispeo se na brdo Safa i kada je pozvao svoju rodbinu da vjeruju u Allaha jednog jedinog da se ostave drugih lažnih božanstava od tog trenutka Ebu Leheb je uznemiravao vjerovjesnika alihi salatu wasallam na svakom koraku on i njegova žena zato i njenu propast na dunjalku i na hiretu spominje Allah subhanahu wa ta'ala i ovdje Pa se znalo desiti da poslanik alihi salatu sam poziva nekog čovjeka u islam, nakon što ode od njega dođe Ebu Leheb i odvraća ga, govoreći on je moj Amidžić, on je moj bratić, ja ga dobro poznajem, on je ludak, on je ovakav, on je onakav, ne vjeruju njega. Kada bi dolazili drugi narodi izvan Mekke, kada bi dolazili u Meku, narosto za vrijeme hađa, hađ je postojao i prije, prije dolaska poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, pa bi on zalazio u šatore među te tadašnje takve hađije i pozivao ih u islam, a nakon njega u te iste šatore dolazio bi Ebu Leheb i odvraćao ih govoreći slične riječi o Muhammedu alaihi salatu, alaihi salatu veselam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala tebet jeda Ebi Leheb. Da Bog da propao Ebu Leheb i propao je. I doista on je na Dunjaluku propao. Kaže se da je umro u teškim mukama, da je bolovao od bolesti od koje mu se raspadalo njegovo tijelo. I na kraju kada je umro, tri dana nisu mu se mogli približiti, nisu ga mogli okupati i dostojanstveno, kako doliko je čovjeku, općenito spustiti ga u kabur, zakopati ga već su dakle iz daljine sipali na njega vodu, prosipali na njega vodu i sa štapovima su ga gurnuli u jamu. Tebe tjeda ebi leb o teb. Ti si rekao da Bog da propao Muhammed, da Bog da propao ti. Muhammed je najodabranije stvorenje, najodabraniji čovjek, najodabraniji poslanik. Allah ga posebno vrednuje. Allah Muhammeda sallallahu alaihi sallam nigdje nije spomenuo u Kur'anu po imenu. Sve druge poslanike, vjerovjesnike spominje po imenu. Za njega kaže o poslaniče, o vjerovjesniče. Allah subhanahu wa ta'ala se jedino životom Muhammeda sallallahu alaihi sallam zaklinje u Kur'anu i ničim drugim, ni jednim drugim poslanikom, vjerovjesnikom. Dao mu je brojne počasti. I kažu da Bog da propao Muhammed i njegova vjera, da Bog da propao ti i propao si. Na takav način je skončao. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajtu ove sure ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Ništa mu neće koristiti njegov imetak i ono što je stekao. Ništa mu neće koristiti njegov imetak i ono što je stekao. Kaže se da kada je Allahov poslanik alihi salatu sam pozvao svoje bližnje, svoje amidže i ostale da je pozvao u islam i pozivao dalje, ustrajavao u tome, da je njegov Amidža Ebu Leheb rekao, ako je doista istina ovo čemu poziva moj bratić, ako je doista istina ovo čemu poziva Muhammed, onda ako to i bude na drugome svijetu ahiretu, ako bude presuđeno meni da ja stradam, ja ću se odkupiti svojim imetkom onim što sam stekao, onim što imam. A bio je dakle iz ugledne porodice, Kureševići. Hašimović, ja ću se odkupiti tim. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma agna anhu ma luhu wa ma kesab. Neće njemu koristiti njegov imetak i ono što je stekao. Kažu komentatori e, ma luhu njegov imetak, odnosno kažu ono što je naslijedio. Ono što je naslijedio od svoga oca, od svoga djeda. Wa ma kesab ono što je stekao on, ono što je on zaradio svojim jeli, rukama. Također kažu uema keseb, što još znači, misli se također ovdje na dijete, na potomstvo. Pa bi bilo značenje njemu ništa neće koristiti njegovi metak i njegovo potomstvo. Neće ga sutra od te propasti koju je prizivao Muhammedu pa se vratila njemu, neće ga zaštititi njegov imetak niti njegovo niti njegovo potomstvo. Šta će biti s njim? Se jasla naren zate leheb. Se jasla naren zate leheb. On će zasigurno biti u vatri sa ogromnim plamenovima. Njega će obkruživati vatra sa ogromnim plamenovima. Pogledajmo, zar se on nije zvao Ebu Leheb? Zar mu to nije bio nadimak Ebu Leheb? Kažu, Ebu Leheb, Leheb e, jeste dakle plamen. Zašto je imao taj nadimak? Kažu jer je njegovo lice bilo bljaštavo, sijalo je. I kažu da je bio lijep u licu. Međutim, zašto nije korišten drugi izraz? Zašto ga nisu nazivali nekim drugim izrazom, e, nekim drugim izrazom koji govori o bljaštavilu njegovog lica, o njegovoj ljepoti? nur, svjetlo, dija, također bljaštavilo i slično. već leheb plamen. I po tom plamenu ga je Allah subhanahu wa ta'ala ispomenuo u ovoj suri, odnosno obećao mu plamen na drugome svijetu. Kako kažu komentatori, bit će okružen vatrom sa velikim, velikim plamenovima. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ I njegova žena će propasti također. Ona koja je nosila granje, koja je nosila drveće, koja je nosila trnje. Spominje se dakle da njegova žena, dakle strina Allahovog poslanika alihi salacom, žena njegovog amidže Ebu Leheba, koji se zvao Abduluza, je li tako? Ova žena se zvala Umu Džemil, Erwa. Erva i ona je bila kćerka, Ebu, bila je sestra Ebu Sufjana. Kaže se da je ona donosila i prosipala trnje po putu Allahovog poslanika alaihi salatu sam u Mekki, kao što nam je poznato, od početka poslanstva bio je propisan namaz. I Allahov poslanik alaihi salatu sam je klanjao namaz bio je propisan sve do Isra i Mirađa ujutro i na večer klanjalo se. Pa bi vjerovjesnik alihi salatu sam ujutro odlazio do Harema i ona je znala kojim putem on ide, vjerovjesnik alihi salatu veselam, pa bi na to mjesto ona prosipala, prosipala trnje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže i njegova žena, Ebu Lehebova žena koja je prosipala, nosila to trnje, i prosipala po putu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, iz ovoga ajta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala spominje i Ebu Lehebovu ženu ovdje kao onu koja je nosila granje, koja je nosila trnje i postavljala na put Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kojim bi on trebao da kreće se. Pa dakle, i ona je kao i njen muž, Ebu Leheb uznemiravala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame. Zajedno s njim na Dunjaluku uznemiravala vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, pa će isto tako zajedno njih oboje sutra na sudnjem danu biti kažnjavani spomenutom vatrom. Naprotiv, kaže se također da je ova žena Umu Džemil, odnosno Erva, Eh, Ebu Lehebova žena da je nosila, donosila granju, donosila također drva iz pustinje, iz šume, sabirala to granje, sabirala drva i donosila. Bila je ugledna kurejšika, bila je ugled, iz ugledne poroce imala i metka, međutim eh, posenila je, došla u pozne godine, ostarila, izgubila razum, na Dunjaluku na takav način skončala, pa je odlazila, sakupljala također drva i donosila, donosila kući. Kaže, kažu komentatori, kaže se u tefsirima da će isto tako ta žena Ebu Lehebova sutra na sudnjem danu u Džehennemu donositi drva i potpaljivati vatru svome mužu. Vatru u kojoj će gorjeti njen muž Ebu Leheb. Ebu Leheb je bio inicijator, on je prvi uznemiravao Allahov Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ona ga je pomagala u tome. Ona ga je pomagala u tome. Pa će isto tako ona sutra raspaljivati, razjarivati vatru kojoj će biti kažnjavan Ebu Leheb. Na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'ala fi jidiha hablum min mesed. O njenom vratu će biti uže od isukane ličine, uže koje je ispleteno. O njenom vratu, kao što je o njenom vratu na Dunjaluku bilo takvo uže. Vezala bi to uže i na takav način bi nosila granje na svojim leđima, prebacivala preko svoga vrata, kažu komentatori, isto tako na drugom svijetu, na Hiretu, bit će uže oko vrata. Međutim, kako uže? Uže od vatre. Uže od vatre. Kažu komentatori, to će biti uže koje će biti omotano oko njenog vrata, zatim će ulaziti u njena usta i izlaziti ispod nje u dužini od 70 lakata. Takvo će biti uže. Također spominje se da je ova žena, Umu Džemil, erova da je imala uh, vrijednu ogrlicu, da je nosila također ogrlicu od posebnih dragulja, posebno dragocjena ogrlica, pa kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam pozvao svoju bližnju rodbenu, pozvao svoje amiđe, Ebu Leheba, njenog čovjeka, da je došla i ona i kada je čula čemu poziva Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekla je da će ona prodati tu svoju dragocjenu ogrlicu i iskoristiti taj imetak, upotrebiti taj imetak u odvraćanju od Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam u odvraćanju ljudi da se odazovu Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Dakle, vidimo, ova sura govori i spominje nadnaravnost Allahovog govora. U ovoj suri vidimo Allahovu veličinu, Allahovu muđizu. Kako? Ova sura je objavljena na početku poslanstva. Muhammed sallallahu alaihi ve selleme je 13 godina bio u Mekki, bio pored ovog svoga amiđe i taj njegov amiđa nije prihvatio islam. Allah je rekao da Bog da propao Ebu Leheb i propašće. Dakle, za ti 13 godina u Mekki on nije prihvatio islam. Allah kada nešto odredi, onda to tako i biva. Zatim vidimo, Allah subhanahu wa ta'ala nam pojašnjava kakvo će biti stradanje Ebu Leheba i njegove žene i na drugome svijetu. Kao što nas je pojasnio o njihovom stradanju na Dunjalku, isto tako pojašnjava nam šta će biti s njima na drugome svijetu. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovu suru nam poručuje da svaki onaj koji bude omalovažavao Allahovog poslanika alihi salacom, svaki onaj koji bude odvraćao od puta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme neka čeka sličnu završnicu i na dunjalku i na ahiretu. Onaj koji bude uznemiravao poslanika Muhammeda alaihi sallam i njegove sljedbenike na sličan način neka čeka završnicu i na dunjalku i na ahiretu. Pa vidimo iz ove sure strogu zabranu uznemiravanja Allahovog poslanika alaihi sallatu sam i vjernika, njegovih sljedbenika. Također, u ovoj suri nam Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da onima koji se ne odazovu poslaniku Muhammedu alihi salatu sam, onima koji ne prihvate njega za svoga poslanika, onima koji ne prihvate islam da im sutra na drugome svijetu ništa neće moći koristiti njihov imetak. Ono što su stekli neće im moći koristiti njihovo potomstvo, od toga neće imati nikakve koristi. Također, indirektno, analogno ovome, Allah subhanahu wa ta'ala nam poručuje da će koristiti imetak, da će koristiti potomstvo vjerniku. Da ono što će koristiti sutra na drugom svijetu na prvom mjestu jeste iman, dobra djela, a zatim i imetak i potomstvo i sve ostalo koliko to bude hajrli, koliko bude imetak koji si ostavio i za sebe koristio se na ispravan način ili ga ti za vrijeme svoga života koristio kako treba, potomstvo ostavio i za sebe hajrli koji uči dovu za tebe, koje robuje Allahu subhanahu wa ta'ala obožava, Allaha subhanahu wa ta'ala ti ćeš imati korist od tog njihovog ibadeta, njihove dobrote zasigurno. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala nam pojašnjava u ovome, ovoj suri kao što je Umu Džamil pomagala svoga muža Ebu Leheba u odvraćanju od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i zbog toga će biti kažnjena na drugome svijetu isto tako ona žena koja postiče svoga muža na islam, postiče svoga muža na pokornost, postiče svoga muža na namaz, na učenje Kur'ana, na udjeljivanje i metka, takva žena će biti također nagrađena na drugom svijetu. Odnosno, iz ove sure vidimo kako radiš, tako ćeš i zaraditi. Ono što radiš, kako zaslužiš, tako ćeš i biti sutra nagrađen na drugom svijetu. I vidimo dakle iz ove sure da uputa, postojanost, ulazak u islam i opstanak u islamu je u Allahovim, Allahovim rukama. Ova sura je objavljena na početku Islama i sve svoje godine boravka u Mekki, dok je boravio poslanik Muhammed alihi salatu wasalam u Mekki, njegov amidža Ebu Leheb i strina Umu Džemil nisu prihvatili, prihvatili Islam. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se koristimo ovim riječima, da uzmemo poruku i pouku iz ove plemenite kuranske sure, da je često učimo, izučavamo, da se vraćamo na ove zaključke, ove poruke i da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za uputu, postojanost i čvrstinu, za ljubav prema poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam i za posticanje na njega, na njegovo slijedjenje.